četvrtkom. Prosinac je 1485. godine. Zigmund Habsburški, nadvojvoda Austrije, vladar Tirola, Crne šume ili Švarcvalda, Alzasa i dijelova Bavarske, Zapao je u teškoće s novcem. Nije to bila neka vijest. Zigmund, rođen 1427. u Innsbrucku, bio je na glasu kao rastrošan vladar. Njegov otac, vojvoda Friedrich IV. od Austrije, ostavio iza sebe brojne dvorce. Sin ih je smatrao ružnim i punim propuha, pa je za sebe sagradio niz velikih lovačkih kuća nazvanih Sigmundova radost, Sigmundov mir, Sigmundov kutak. Tamo se on mogao u miru odmarati i loviti jelene. Zigmundu je uzor bio bogati burgundijski dvor, uzor u pitanju raskoši i obilja. Po uzoru na njega on je priređivao zabave na kojima je iz velike pite iskakao patuljak, da bi se hrvao protiv diva. Imao je veliki dvor pun kuhara, poslužitelja i sobara, odjevao se u najbolje i najfinije tkanine. Za sav taj raskošan život Zigmund je imao pokriće u nekretnini koja je imala golemu vrijednost. I ovako opisuje Greg Steinmetz u knjizi Najbogatiji čovjek koji je ikada živio. Švac se nalazi 30 km nizvodno rijekom In od Innsbrucka. Većinu povijesti Švac je bio zajednica siromašnih seljaka. Zbog nadmorske visine vrijeme je tamo hladno i sezona uzgajanja je kratka. Još gore rijeka je plavila svakih nekoliko godina i uništavala nasade. Švacova sreća promijenila se 1409. godine kad je seljančica na polju sa svojim kravama naišla na komad sjajnog metala koji su drugi brzo identificirali kao srebro. Vrijeme za otkriće bilo je povoljno. Zbog nestašice cijena srebra je u 15. stoljeću dosegnula svoj vrhunac kad je prvi put skoro dostigla cijenu zlata. Kovnice su trebale srebro za kovanice. Bogati su ga trebali za svoju srebrninu, tanjure i drugo posuđe koju su kupili kao oblik ušteđevine. Švac je zahvatila rudarska groznica i selo siromašnih poljoprivrednika preraslo je u naselje od 40 tisuća ljudi. Od njega je u Austriji bio veći samo Beč. Taj rudnik srebra postao je najveći na zemaljskoj kugli i to će ostati sve dok španjolski konkvistadori ne otkriju rudnike srebra u novom svijetu. Na vrhuncu proizvodnje Švac je davao četiri petine europskog srebra. Vlasnik tog rudnika bio je Zigmund Habsburgski. Problem je bio što je Zigmundova želja za raskoš i utjecajem bila tolika da mu i taj rudnik srebra nije bio dovoljan. Zigmund Habsburgovac trošio je novac uglavnom na sebe i trošio je više nego što je zarađivao. Taj je problem riješio posuđivanjem novca od bankara. Kako bi se bankari osigurali da će im on otplatiti kredit, Zigmund je bankarima morao prodati srebro po diskontnim cijenama. Onda bi oni preprodali srebro po tržišnoj cijeni. U prosincu 1485. Zigmund je došao u još jedan novčani škripac. Ovoga puta jedan je pridošlica u bankarski posao ponudio nadvojvodi kredit od 3000 florina. Ime te pridošlice Jakub Fuger u zamjenu za novac, Sigmund je Fugeru predao tisuću funti srebra u ratama. Fuger je za srebro platio 8 florina za funtu i prodao ga u Veneciju za 12 florina. I činilo se da je to to. Sigmund je nastavio posuđivati novce uglavnom od talijanskih bankara kao i prije i više nije imao posla sa Fugerom. A onda se u sve umješala politika. Greg Steinmetz piše. Onda je došao pogranični okršaj između Zigmunda i Venecije koji je sve promijenio. Zaleđe Venecije to se izalo je granicu Tirola. Zigmund i Dužd sporili su se oko nekih pograničnih gradova. Nakon razbuktavanja sukoba oko trgovačkih povlastica, Zigmundovi savjetnici ohrabrili su Vojvodu da pošalje trupe i uzme sela koja su držali venecijanci. Tirol je bio zabit i Zigmund se morao osloniti na plaćenike jer nije imao stajaće vojske. Venecija je imala vojnu moć koja je odgovarala njezinom bogatstvu. Iza visokih zidova od cigle brodogradilišta u Arsenalu, gdje su venecijanski brodograditelji izumili sustav masovne proizvodnje, Republika je sagradila jednu od najvećih flota na zemlji, kako bi zaštitila niz trgovačkih postaja koje su se protezale od Dalmatinske obale, uzduž obala Makedonije do dalekih otoka Grčke. Njezine kopnene snage bile su isto tako moćne. Ako bi bila dovoljno razlučena, Venecija je mogla odmarširati u Tirol, opustošiti Innsbruck i odvesti Zigmunda u lancima. Godine 1453. osmanska vojska koju je predvodio sultan Mehmed II. osvajač osvojila je Carigrad i zaprijetila venecijanskim posjedima na istoku sredozemlja. Zigmundi savjetnici smatrali su da će venecijanske snage biti vezane u tom dijelu svijeta i plan je bio da se unajmi plaćenička vojska i napadne. Tako je bilo. Astrolozi su odabrali dan za napad i plaćenici su krenuli u napad i zauzeli grad Rovereto. Međutim, kada je Zigmund zatražio još novca kako bi osigurao danje usluge plaćenika, bankari su mu odbili dati novi kredit. Nitko se od njih nije htio zamjeriti Veneciji. Zigmund nije imao izbora nego zatražiti mir, koji mu je Venecija i dala, ali pod teškim uvjetima. Napuštanje rovereta, odustajanje od svih zahtjeva i plaćanje 100.000 florina ratne odštete. Opet je Zigmund otišao bankarima, ali oni mu i dalje nisu namjeravali posuditi novce. Jedino je onaj novopečeni bankar koji mu je posudio 3000 florina bio spreman dati golemi kredit od 100.000 florina. Greg Steinmetz piše. Drugi su se bankari smijali, nisu mogli vjerovati da je Fuger bio voljan dati Zigmundu bilo što, kamoli najveći kredit koji je ikad dan vodi. Ako ga Zigmund otplati, Fugger bi zaradio bogatstvo, jer mu je ugovor o kreditu dao vlast nad cijelom proizvodnjom švaca, uz popust sve dok kredit ne bude otplaćen. Ali ako Zigmund ne održi riječ, a s obzirom na to kakav je on, to nije bilo nevjerojatno, Fuger je gotov. Jakob Fuger nije bio budala. On je u bankarstvu bio nov, ali to nije značilo da se nije znao osigurati od Zigmunda i njegovi slabosti. U ugovor o kreditu Jakob Fuger je ugradio uvjete koji su ga zaštitili od nadvojvode. Greg Steinmetz piše. Kako bi se osigurao od propasti, Fuger je napunio sporazum elementima osiguranja. Zabranio je Zigmundu da i takne srebro. Natjerao je upravitelje rudnika da su potpišu ugovor o kreditu i inzistirao je da Vojvodi da svotu u ratama, ne sve odjednom. Na taj način bilancu kredita držao razumnom. Prije nego što je potpisao sporazum, fugar je postavio zadnji uvjet. Inzistirao je na kontroli nad državnom riznicom. fugar je htio stabilnost i, kontrolirajući tirolsku lisnicu, mogao je djelovati kao jednočlani Međunarodni monetarni fond i držati državu na površini tako što će plaćati njezine račune na vrijeme. Zigmund je pristao na sve Fugarove uvjete. Nije imao izbora. Ugovor s nadvojvodom učinio je Jakoba Fugera moćnim i bogatim. Biće to ključni poslovni potez u njegove karijeri. On je bio član jedne bogate obitelji koja se uglavnom bavila prodajom tekstila. Sada je postao bankar s golemim prihodima i utjecajem u zemljama Svetog Rimskog carstva. Kada su drugi bankari shvatili da kola prepuna Zigmundova srebra odlaze u Fugerova skladišta, pokušali su sve kako bi nadvojvodu uvjerili da ga je početnik u bankarskim poslovima prevario. Ali nadvojvoda nije imao razloga raskinuti sporazum s Fugerom. Sigmund je prihvatio Fugera kao svog glavnog bankara, ali Fuger je u svom poslovnom partneru počeo uviđati slabosti. Zigmund je bio mušičav, rasipan i nadasve ne baš talentiran za visoku politiku. Pohod na Veneciju bio je nerazuman. Godine 1489. nepune četiri godine od prvog kredita koji je Fuger dao Zigmundu, bankar se na velikom sajmu u Frankfurtu susreo s čovjekom koji mu se učinio puno pouzdanijim za posao. Sajam u Frankfurtu bio jedan od većih u Europi. U tri tjedna posla, uoči za vrijeme sajma, Krčman je na primjer mogao zaraditi novce da sagradi novu krčmu. Godine 1489. na tom su se sajmu prvi puta sreli Jakob Fuger i Maksimilijan Hasburški. Maksimilijanov otac Fridrik, car Svetog Rimskog carstva, bio je prvi rođak Zigmundu. Maksimilijan je bio sve ono što Zigmund nije. Visok, naočit, snažan, sjajan vitez, radišan i nadaren za politiku. I čvrsto je vjerovao u geslo kuće Habsburg koje je bilo skriveno iza kratice A, E, I, O, U. Austrije vladati cijelim svijetom. Greg Steinmetz piše. Fuger je ispravno shvatio da će Maksimilijan, koji je imao tirolsko plemstvo u svom kutu, nadigrati tupog Zigmunda. Maksimilijan je to učinio manevrom koji je zbog svoje domišljatosti mogao biti dijelo samog Fugara. Maksimilijan je dao kredit Zigmundu koji je bio osiguran hipotekom na vojvodstvo. Ako Zigmund ne uspije vratiti kredit za tri godine, Maksimilijan će preuzeti vojvodstvo. Naravno, Zigmund nije uspio vratiti kredit. Mogao je to učiniti da mu je Fuger posudio novac. Ali Fuger koji je kao mušteriju preferirao ambicioznog Maksimilijana nije učinio ništa. Netko bi mogao reći da se Fuger nečasno ponio, ali on je znao da Zigmund nema šanse pred mladim i nadarenim Maksimilijanom. Na kraju je Zigmund napušten od plemića i pozemljivača novca morao prepisati svoje vojvodstvo Maksimilijanu. Novi nadvojvoda nije bio svetoljubiv, ostavio Zigmundu zamak i pravo da lovi koliko hoće. Fuger i Maksimilijan utemeljit će partnerstvo koje će Habsburgovca dovesti do krune cara, a od Fugera učiniti najbogatijeg čovjeka na svijetu. U ovoj priči o Fugeru i Hazurgovcima kriju se počeci kapitalizma u Europi. Ima tu svega. Na primjer, bankara, unuka seljaka koji se oženio sa kćerit Kalca, koji je svojim poslovanjem, kako to piše enciklopedija Britanika, postavio temeljne koncepte kapitalizma i koji je bio dovoljno bogat da financira ratove i vojvode i nadvojvode. Tu su još plemići koji bez bankara i njihovih novaca ne mogu voditi visoku politiku. Tu su i rudnici, te državne financije koje nadziru bankari kako bi osigurali svoj kredit. Kraj 15. i početak 16. stoljeća vrijeme je kada se kapitalizam počeo pomaljati u Europi. To je i vrijeme kada se on počeo pojavljivati i u hrvatskim zemljama. I u hrvatskim zemljama je bilo rudnika i poslovnih ljudi koji su postavljali temelje kapitalizmu. Naravno, rudnici, je bio onaj Bakra u Samoboru, bili su manji. Poslovni ljudi bili su znatno manje moćni od onih u ostatku Europe. Ovo je druga u nizu emisija o počecima kapitalizma u Hrvatskoj. Naš sugovornik je dr. Hrvoje Petrić, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ko je bio sad taj Vid Kisel, za kojega ja mislim da je bio dosta važna osoba, je bio Bavarac, znači iz Bavarske, koji je kasnije postao ljubljanskim građaninom. Bio je vele trgovac, kapitalist, koji se vrti na prostoru e, Krajinske. I njegova trgovačka djelatnost je bila vezana uz jednog čovjeka Ivana ili Hansa Weilhamera i oni su zapravo trgovali na veliku udaljenosti. Išli su do Južne Njemačke, Salzburga, e, Furlanije. Ja mislim da su išli čak skroz do, do samog juga, juga Italije, a ono što je bilo važno da su sa svojom tom mrežom koju su e, kapitalističkom, ajmo to tako reći, i trgovačkom ispreli, su zapravo dosta važni bili za generalno povezivanje rijeke i senja sa hrvatskom unutrašnjošću. I ta ekipa zapravo ima udio dionice, jedan udio e, znatan u rudniku Bakra u ovome rudama kod, e, kod Mi znamo otprilike da te veličine su bile između 8500 i 9300 funti, dakle koje su bile izvožene. Imamo ovoga, te knjige izvoza koje idu preko Ljubljane, recimo 1544. godine, točno vidite kako je išlo. Ne? I sad ima još nekih ljudi koji su sad vidjeli da je tu neka, neka određena prilika i u kopanje bakra u Samoboru i tu njegovu prodaju, distribuciju, se još uključuje jedan ljubljanski trgovac koji je plemičkog podrijetla, to je bio Leonard Gruber i on je bio ranije nama poznat iz e, svojih ulaganja u ovaj rudnik Zrinskih u Gvozdansku, dakle on već prije ulaže u Gvozdansku. I sad oni privlače još neke ljude, recimo Ivan Ungnat koji je bio suvlasnik e, Samobora, vrlo važna osoba, on se isto uključuje u poslovanje rudnika, znači u kapitalističke odnose, ne? Onda Ukrajinski građanin Jeronim Vizer i pogotovo Ungnati Vizer, oni se zapravo uključuju dakle u e, kopanje ne samo bakrene rude nego i utopljenje bakra i tog topljenog bakra oni sa njime ovoga trguju ne Bakar su ljudi počeli prvi puta koristiti još u neolitiku prije desetak tisuća godina. Prva upotreba bila mu je uglavnom dekorativna i statusna. Bakrenom sjekirom nije se moglo posjeći drvo. Važnost bakru narašće kada se otkrilo da on u dodatku jednog ili više legendnih elemenata može dati broncu. Najstarija bakrena slitina je kositrena bronca koja je sadržavala 80 i više posto bakra, te do 20 posto kositra. Bakrenom sjekirom nije se moglo sjeći, brončanom jest. Krajem srednjeg i početkom novog vijeka bakar je ponovno bitan za proizvodnju oružja. Bakar je tada bio ključan za dobivanje bronce, od koje su se lijevali topovi, posebno brodski. Topovi iz lijevanog željeza pojavit će se u većem broju tek početkom 17. stoljeća. U međuvremenu bronca, koja bez bakra ne bi bilo, bila je ključni materijal za izradu točnih i efikasnih topova. Zato je rudnik u rudama pokraj Samobora bio toliko važan. I zato je prvim kapitalistima donosio toliko novca. I zašto sad tu mi možemo vidjeti da je tu kapitalizam? Zato jer oni svoj akumulirani novac od ranije praktički ulažu u proizvodnju pa im s tim ulaganjem im je bila na neki način zagarantirana povoljna cijena sirovog bakra. A sa tom garantiranom cijenom sirovog bakra, oni su mogli bakar povoljno izvoziti prema Rijeci, Trstu i to čak sljedeći želje kralja Ferdinanda dolje prema Napoljskom kraljevstvu. Dakle, tu se cijela jedna mreža se plete na, na tom području. Ne? Ima sad tu različitih priča, nije ni danas nama strano da ljudi koji vrte veliki novac pokušavaju izbijeći plaćanje poreza, tako je bilo i u to vrijeme. Ili recimo imate e, primjere gdje oni pokušavaju izbjeći da se izveze u Veneciju. U to vrijeme zašto je bilo opasno izvesti u Veneciju bakar? Zato jer e, praktički time dajete bakar u ruke neprijatelja. Karlo V je brat od Ferdinanda, venecijanci su njemu neprijatelji, vi, se, vi ćete sad njemu davati ovoga, e, znači ratni materijal, što bi se reklo. Znači oni su pazili na te političke odnose i tu je bila ona veza politika, ekonomija, dakle koja je bila važna, a to napunskim kraljevstvom bi zapravo vlada direktno Karlovoga petine. I normalno onda još ovi ranije koji su bili e, kiseli njegovi kompanjoni, oni su zapravo dobili još jednu važnu povlasticu od e, vladara, ne znam, 539. godine, oni dobivaju u principu monopol za izvoz bakra preko Ljubljane. To nije mala stvar dok ste dobili. I sad što oni događaju? Oni u Ljubljani podižu u to vrijeme kovačnicu za obradu bakra iz okolice Samobora i dovoze radnike iz Italije koji su bili kvalificirani zašto je to isto važno za reći? Zato jer izgradnja takve jedne kovačnice je zahtijevala znatan kapital. To je bio velik novac, znači to je bila skupa investicija. Ne? I taj izvoz nije išao samo prema Ljubljani, nego onda od Ljubljani išao prema Rijeci, Trstu. 25. srpnja 1564. godine u Beču je umro car i kralj Ferdinand I Habsburgovac. U 18. godini njegov brat, moćni Karlo VIII, dao mu je na upravljanje austrijske zemlje. Nakon mohačke bitke i pogibije ugarsko-hrvatskog kralja Ludovika II, Ferdinand je izabran za ugarskog, hrvatskog i češkog kralja, a nakon što mu je brat Karlo 1556. godine abdicirao, izabran je i za cara. U više od četiri desetljeća dugoj vladavini Ferdinand je ostavio i tekakvog traga. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest u ranom novom vijeku piše. Ubrzo nakon stjecanja kraljevskih naslova započeo je s nizom reformi, postavivši temelje upravi i sudstvu kako će u Habsburškim zemljama postojati s manjim promjenama sve do revolucije 1848. Iz njegova doba potječu dvorsko vijeće, tajno vijeće i dvorsko ratno vijeće, središnje političke, sudske i vojne ustanove austrijskih zemalja. Uredio je i financiranje obrane tako što su Štajerska i Koruška davale novac za granicu u Slavoniji, a Kranjska za onu u Hrvatskoj. Osim toga vodio je računa da vojskom na granici zapovjedaju iskusni kapetani, po mogućnosti Hrvati, poput Jurišića, Ričanina ili Lenkovića. Za jedinstvo hrvatskih zemalja bilo je važno i to da je Ferdinand 1540. odlučio da će Hrvatskom i Slavonijom upravljati jedan ban. Na prijestolju je Ferdinanda zamijenio njegov sin Maksimilijan II. koji je vladao 12 godina. On je nastojao održati vjerski mir, posebno važan nakon pojave reformacije. Nakon propasti osmanskog pohoda na Beč sklopio godišnji mir s osmanskom carevinom, koji je kupio plaćanjem danka. U njegovo vrijeme je 1573. izbila seljačka buna u Hrvatskoj i Sloveniji, a dvije godine nakon te bune Herbert Ausberg, zapovjednik granice u Hrvatskoj, doživio sa svojim odredom kod Budačkog težak poraz od Osmanlija, kad je pokušao deblokirati Bihać. Kada je 1576. Maksimilijan umora, naslijedio ga je sin Rudolf, koji je kao car i kralj vladao kao Rudolf II. Vrijeme vladavine Ferdinanda Maksimilijana i Rudolfa bilo je posebno vrijeme europske povijesti. Španjolska i Portugal, kasnije i druge europske sile krenule su u osvajanje prvo Amerika, a onda i drugih kontinenata. Karlo V. Habsburgovac, brat Ferdinandov, bio je na pragu gospodarenja gotovo golemim carstvom, Mark Greengrass u knjizi Uništeno kršćanstvo Europa 1517. 1648. piše. Habsburški patrimoni zauzimao je strateški osjetljive dijelove tek pomaljajućeg ekonomskog srca Rajnlanda. Opkoračio je Alpe i Pireneje i rastigao se sve do Dunava i Beča. Karlo V. uredio je svoj izbor za cara Svetog Rimskog carstva uživao je u nezabilježenom blagu novog svijeta. U nizu objava priznao je da on nosi nade kršćanstva za reformu crkve i carstva, za zaštitu od Osmanlija i razrišenje sukoba u kršćanstvu. Neki su interpretirali njegovu vladavinu u proročanskim pojmovima. On je bio drugi Karlo Veliki, Rex Romanorum, koji će obnoviti crku, reformirati carstvo, odbiti Turke i, poput kralja Davida, okupiti ovce u jedno stado. Karlo V. neće uspjeti ostvariti te ciljeve. Abdicirat će 1556. i povući se u samostan. Carsku krunu naslijedit će njegov brat, ugarski i hrvatski kralj Ferdinand. Iza Karla ostaće i golemi dugovi. 1516. na početku njegove vladavine Španjolska je imala dug od 20.000 livri. 40 godina kasnije, zbog ratova i političkih manevara, dug Španjolske narastao je na 7 milijuna livri. U tom svijetu rudnici bakra u Samoboru imali su svoje mjesto. Koliko je bio značaj tih rudnika samoborskih, već vam govori i u međunarodnim odnosima, ne samo ovo što sam sad rekao, e, dakle kuda će se taj bakar usmjeravati, veliki kapital koji je bio tu usmjeren, nego i činjenica da je Mletačka republika u principu imala svog predstavnika, doduše neslužbenog, ali on sjedi u Samoboru i koji je zapravo cijelo vrijeme se trudio različitim metodama da taj izvoz bakra skrene upravo prema Mletačkoj republici. Arhivi Mletačke republike su još netaknuti po tom pitanju, tako da sigurno imamo te podatke. I čak i onim trenucima dok su oni uspjevali venecijanci skrenuti tu trgovinu povremeno na sebe, vidite i podatke Bečke komore, ona inzistira da ako već mora ići bakar u Veneciju, da, odnosno na venecijanski mletački teritorij, da on ide preko Ljubljane da bi oni mogli uzeti prihode od carine. Ali se pojavio jedan problem, usprkos velikom kapitalu, dakle koji tu postoji, koji se sve skupa e, vrti, taj bakar se pokazao da nije dovoljno kvalitetan i da normalno te količine bakra koje su tamo bile nisu, nisu dovoljno velike. I sad vi imate primjere isto Sebastian Moškon, jedan od tih ovoga vlastelina, dakle koji tu postoje, ali i poduzetnika, kapitalista. Oni, bez obzira na to da e, su svjesni da je taj bakar relativno nekvalitetan, kvalitetan, oni kreću, veli, moraju se napraviti modernizacija rudnika, ne znamo što se skupa tu postoji, tako da veliki kapital se ulazi i u modernizaciju da bi se moglo održati. Zanimljivo je, znači uvijek sad govorimo o tome da su krajinski tu, znači da su tu bili krajinski, da su tu igrala velika međunarodna priča. Normalno, takav jedan, jedna vrtnja kapitala koja se tu odvijala i to mogli bi reći velikih igrača, regionalnih, ne svjetski, znači e, velike regionalnih igrača, oni stimuliraju mogli bi reći lokalne trgovce da se ovoga e, u, to uključe. Ne? Ova priča koju sam rekao da dolaze talijanski majstori u talionice, vi imate primjere da Ivan Ungnat on dovodi e, najbolje rudare iz Wittenberga i u jednom trenutku zagrebački građani, zagrebački trgovci znači ovoga koji mali kapital imaju u svojim rukama u 16. stoljeću, oni se isto uključuju. I zanimljivo je dakle dobar dio toga, tog bakra se izvozi iz luke koja ima ime bakar. Njemački prirodoslovac i rudar Agrikola Georgius pravim imenom Georg Bauer Mislio je da su rudno i mineralno bogatstvo dio Božjeg blagoslova. Kako on to piše u svojim dijelima, najvažnije u kovinama, jedan rudnik je više koristan nego mnogo polja. Međutim, s konceptom Božjeg blagoslova postao je jedan problem. Što je više rudnog bogatstva bilo, posebno dragocjenih metala, Manja je bila njegova vrijednost. Francuski keramičar i pisac Bernard Palissy, koji je kao Agrikola bio čovjek 16. stoljeća, smatrao je da kada bi alkemičari uspjeli u pretvaranju običnog metala u zlato, ono bi postalo toliko bezvrijedno da nitko ne bi za njega mijenjao kruha ili vina. Nešto se slično dogodilo kada su otkriveni veliki rudnici u Novom svijetu, posebno rudnik srebra u Potosiju. Tamo su uz velike žrtve rudari vadili toliko velike količine srebra. Krajem 16. stoljeća godišnja proizvodnja bila je 220 metričkih tona i to je vjerojatno umanjena brojka, da je to srebro dovelo do velike inflacije u Europi. Sve to ipak nije omelo prve kapitaliste, pojone pa u Samoboru, da i dalje ulažu svoj kapital. Sad taj Moškon kojega sam spomenuo, dakle da tiče 530. godina izveo modernizaciju, on je držao puna četiri desetljeća i kad je on zapravo shvatio da bi mogao izgubiti sav kapital, jer je bio svjestan što se, što se sve događa, ovoga, rade se određene promjene, dakle ulaganja. Znamo da je Ungnad bio sklon kapitalizmu i shvativši da je veliki novac u pitanju, velika da su ulaganja, on je zapravo iz eh, tada jednih od najperspektivnijih područja, to su gornji Gornja Ugarska, današnja Slovačka. Dakle, on iz tih slovačkih rudnika privlači stručne rudare i modernizira. Ali to je bio jedan bum vi imate isto to razdoblje gdje je obitelj Fuger, jedno od obitelji tog vremena, isto ulaže u Gornju Ugarsku te rudnike i dok novac dolazi, slično, i to isto vrijeme kad i Samobor, kad novac dolazi, oni su tu, koliko se isto ta bila Ungnadova ulaganja, nisu samo bilo vezano uz ove stručne rudare, nego je e, ovoga, on otvarao nova okna, znači nove, mogli bi reći, rudnike i poznate da su bile dvije peći za prerađivanje, on je dvostručju kapacitete gdje se bak makar na licu mjesta, pa ono svi padovi koji su dogodili jednostavno ti pokazatelji na jedan put postaju pozitivni tako da rezultati nisu izostali. I sad Ungnat se trudio poboljšati kvalitetu tog relativno nekvalitetnog samoborskog bakra i što će biti začuđujuće, on se približio ako vjerujemo izvorima, dakle kvaliteti gornjo-ugarskog e, bakra, znači slovačkog bakra, što nije mala, mala stvar. Mogli bi reći da u to vrijeme 1582. godine bile su dvije kovačnice bakra, bile su te talionice, rudne ovoga, tu je bilo preko 200 zaposlenih. To je kapital. 200 ljudi danas je tvornica, a u ono vrijeme je to bio veliki potencijale. E, godišnja proizvodnja je bila otprilike, mogli bi reći, oko 4000 centi. I još jedan detalj da je novac e, koji se vrtio tu bio između 24.000 i 40.000 rajnskih forintir. kratko partnerstvo između Zigmunda Habsburgovca i Jakoba Fugera imalo je posljedica i za novac u Srednjoj Europi. Jedna od rijetkih dobrih postignuća Zigmundove vladavine bio je njegov novac. Obilje srebra iz rudnika u Švacu davala mu je mogućnost da kuje srebrni novac do tada nezabilježene čistoće. Na tom novcu je bio prikazan Sigmund kako u ruci drži žezlo i na glavi ima veliku krunu. Novac je zbog svoje čistoće bio na glasu u cijeloj Europi i Zigmund je čak dobio nadimak bogat kovanicama. Kada je Fuger preuzeo rudnik, nije kvario novac umanjujući udio srebra u njemu ili smanjujući mu težinu. Nastavio je kovati čisti srebrni novac i na to je Zigmund bio ponosan. Ti srebrnjaci, tirolski guldinari, bili su uzor za kovanice po cijeloj Europi. U Joakim štalu, današnjem Jahimovu u Češkoj, po uzoru na Zigmundove srebrnjake počeli su se kovati srebrnjaci koji su nazvani taliri. Danci su svoju verziju tih kovanica nazvali dolar – tri stoljeća kasnije tek stvorene Sjedinjene američke države uzele su dolar za naziv svoje valute. Taliri su ostavili traga i u hrvatskim zemljama. Mira Kolar Dimitrijević u knjizi Povijest novca u Hrvatskoj piše. Na prijedlog Ferdinanda I. Hrvatsko-Ugarski sabor odlučuje 1553. da se polovina srebra predviđenog za izradu novca upotrebi za kovanje ugarskih denara i filira, a polovina za kovanje talira i polutalira, s tim da ugarski taliri moraju imati istu težinu i sastav kao bečki taliri, ali se na njima treba nalaziti lik Blažene djevice Marije, jer se njime služe katoličke zemlje. U početku je talir vrijedio 100 denara ili 75 krajcara, dakle jednako kao ugarska forinta. Zbog složenih političkih odnosa u Svetom Rimskom carstvu njemačke narodnosti kovao se trocarski novac koji je pronađen na našem području. Taj novac na licu imao poprsje triju habsburških careva, Maksimilijana, Karla i Ferdinanda. Pored tog novca zbog blizine Venecije po hrvatskim zemljama kolale su i mletačke škude, čiju vrijednost u 40. godinama 17. stoljeća Hrvatski sabor procijenio na 110 krajcara. U tom stoljeću škuda u Hrvatskoj počinje istiskivati talir. Pored obilja novca koje je kola u hrvatskim zemljama u 15. i 16. stoljeću pojavio se još jedan problem. Mira Kolar Dimitrijević piše. Zbog zajedničke državne zajednice s Ugarskom u Hrvatskoj se služilo ugarskim dukatima, odnosno zlatnim forintama, koje su bile na dobrom glasu i u drugim dijelovima Europe. Spomenuti je novac kovan u glasovitoj kovnici u Kremnici od čistog zlata, a pojedini komadi težili su 23,75 karata. Na području Njemačke bili su opticaju od sredine 16. stoljeća sve do sredine 19. stoljeća. Istodobno je u Hrvatskoj i Ugarskoj uveden njemački zlatni gulden koji je vrijedio dva rajnska talira, odnosno 160 denara. Ubrzo po uvođenju njemačkih zlatnih guldena pojavili su se problemi jer su pojedinci obrezivali rubove tih kovanica, čime se umanjivala vrijednost, pa se Hrvatski sabor 1527. požalio kralju Ferdinandu I na takav novac, tražeći da se plaćenici isplaćuju u ugarskim dukatima, grošima, krajcarima i ugarskim denarima. Tužbe kralju nisu riješile problem kvarenja novca. Na kraju su štajerski, krajnski, koruški trgovci počeli manje cijeniti novac kovan u Ugarskoj, upravo zbog tog obrezivanja novca. I nije čudno da je Ungnat recimo sa ovoga još e, vicedomom Krajnske traži da se u blizini celja otvori tvornica mjedi u koju bi se dopremao samoborski, samoborski bakar, zato jer jednostavno nije se moglo sve prerađivati na licu mjesta. Dakle, jedan taj bum krajem 16. stoljeća, normalno dvorska komora se tome usprotivila, mislim da su na kraju onda Ungnadi za 15 godina uspjeli dobiti neku privremenu dozvolu da se, da se to može, ali s time da su smjeli mijet samo proizvoditi u Samoboru, a i tad kad su proizveli, komora je propisala da se to mora odmah izvoziti preko Ljubljane i Trsta, to znači točno su bili bili pripremljeni ti putevi. Imate recimo primjera da su iz nekih trgovišta u to vrijeme manjih mjesta u okolici e, Samobora recimo imate primjer jednog purgara varuša Dubovačkoga, tako, tako kaže izvor 1579. godine spominje se Mate Mesarić, veli, koji se bavi jedan purgar, znači to bi rekli ti purgari to su bili neka vrsta stanovnika trgovišta koji su bili između građana i zavisnih seljaka, to je vrijeme kad se ovoga trgovišta uništavaju kao sustav, uspjeli su održati oni gradovi koji su bili ili slobodni kraljevski gradovi ili trgovište koji su imali privilegij slobodnog kralja, znači kraljevsku, kraljevsku potporu. Ne? Ali sad vi imate primjera toga Mesarića koji se bavi trgovinom bakra, znači on kupuje ta bakar i on ga distribuira prema moru i to preko rijeke, znači to možemo vidjeti iz ovih knjiga. Ne? I, I normalno sad imate vrlo važan izvor su parnice različite ljudi koji se sad uključuju u te odnose, znači borbe kapitala dok god to funkcionira. Tu sad ti moškoni se tuže sa ungnadima, tu imate cijelu ovoga e, priču koju se uključuje sam dvor, jer ovoga dvoru treba za financiranje vojne krajine koje nastaje u ovom slučaju kao zona plaćenih utvrda koje treba održavati u fizičkom smislu, ali plaćenih vojnika. I sad tu treba novaca i sad je i u principu dvor bio zainteresiran za izvore prihoda iz tih rudnika. Ne? I uključuju se sada, ne ulazim u tu priču, još neki poput ovoga Hansa Puca, građanina koji će samborski e, bakar izvoziti preko svoje ljubljane i u tu priču, dakle dok se to sve skupo uključuje, Rudolf kralj se uključuje i on u jednom trenutku traži, veli, gledajte, imamo vidjeti, e, to je bilo 1588. koliki su prihodi tog rudnika, koliko se tu može skopati, koliko je tu kvaliteta, on je jednostavno tražio izvješće. Rudolf je rođen 18. srpnja 1552. godine u Beču. On je bio najstariji preživjeli sin cara i kralja Maksimilijana II. i Marije kćerke cara Karla V. S 20 godina okrunjen je za kralja Ugarske, s 23 za kralja Češke, a oca je na položaju cara i nadvojvode Austrije naslijedio 1576. godine. Rudolf je uistinu bio poseban vladar. David Sturdy u knjizi Razlomljena Europa 1600-1721 piše. Rudolfa su povjesničari često oštro sudili. Pokazao je simptome ozbiljne mentalne nestabilnosti, bio je sklon halucinacijama i dugim razdobljima depresije. Nikad se nije oženio. Samo po sebi to ne bi bilo štetno za interese obitelji Habsburg, s obzirom na to da je imao braće i rođaka koji su ga mogli naslijediti, ali on nije poduzeo korake kako bi uredio njihov izbor na bilo koju od dužnosti na koju su oni pretendirali. Kralj Rimljana, kralj Ugarske, kralj Češke ili car Svetog Rimskog carstva. Situacija je postala tako ozbiljna da je protiv Rudolfovi želja 1605. postignut sporazum u obitelji Habsburg da ga njegov brat Matija naslijedi na čelu dinastije izbio je sukob između Rudolfa i Matije koji će potrajati do Rudolfove smrti. Rudolfa su više zanimali astrologija, alkemija, sakupljanje minerala, kao i fascinacija automatima koji bi funkcionirali poput sata. Rudolf je preselio dvor iz Beča u Prag i taj grad u Češkoj je pretvorio umjetničko i znanstveno središte Europe. Na njegovom su dvoru bili, na primjer, astronom Tiho Brahe i matematičar Johan Kepler. Takve preokupacije nisu nužno bile loše za zemlje pod njegovom vlašću. Hrvatskom je u Rudolfovo ime vladao njegov brat Ernest, a vojskom je upravljao Rudolfov stric Karlo. U ime Rudolfa zatražen je i detaljan izvještaj o tome što se događa u strateški važnom rudniku Bakra kod Samobora. On je dobio e, izvještaj Dugarske komore kojem kaže da, e, znači oni koji su ga izvijestili, ako im je zavjerovati, kažu, veli, ako se otklone e, neki nedostaci, veli, jedan od tih nedostataka je problem dovoženja drva, jer je drvo je nestalo već u okolici i to je jedan od ekoloških aspekata bio, znači dok vi imate već gotovo 60 godina intenzivne eksploatacije jednog rudnika, za to trebate drvo, za te topionice i nestalo ga u okolici i sad je došlo do jednostavno do, do deforestacije koja je zabilježena, dakle u izvoru i oni vele da je zapravo najveći problem sad nabaviti drvo. I ako bi se riješio e, doprema drva, da bi se proizvodnja mogla povećati na 70, e, koja je bila 75 centi tjedno na stotku. Ne? Znači to bi bio poraz, priličan poraz bi se mogao ovoga dogoditi. Oni kažu da je godišnja proizvodnja procijenjena na, kako kažu, 100.000 tisuća kiblova, od kojih se moglo dobiti 20.000 tisuća centi bakra, što bi nosilo godišnji prihod prihod od otprilike 20 tisuća rajnskih forinti. Ako se sjetimo, nekoliko godina prije toga privatni poduzetnici koji su to isto koristili su donosili i do 40 tisuća, dakle do duplo većega iznosa. To je vrhunac. Znači, poslije toga 17. stoljeća će biti samo pad i to kraj 16. stoljeća je zapravo vrhunac proizvodnje bakra i igre tog kapitala koji će se ovdje dogoditi. Istina je da još početkom 17. stoljeća vrijednost zakupa, ako je to država davala nekom u zakup, ona je išla još do oko 25 tisuća forinti i važno je reći da se zapravo tu javljaju sitni kapital, znači neki mali poduzetnici, do najvećeg kapitala, do naj, najkrupnijeg kapitala, a e, vidi se da zapravo država e, ne ide u privatizaciju, ako je nešto zauzela, nego da ide zapravo u davanje u zakup i ona ne daje samo država u to vrijeme u zakup rudnika u Hrvatskoj, nego daje na sve moguće strane, a isto tako ona daje čak u zakup i trgovačke luke, ali to je druga priča. Rudolf je na prestolju ostao sve do smrti 1612. godine. Nakon obiteljskog sporazuma iz 1605. brat Matije preuzeo je vođenje Ugarske, a nadvojvoda Karlo je preuzeo posao obrane granice u Hrvatskoj i Slavoniji. Rezultati Karlovog upravljanja obranom trajeće stoljećima. Neven Budak piše. Karlo je i formalno preuzeo vojnu krajinu 1578. godine, a ingerencije su mu u vojnim pitanjima proširene i nad Bana i nad Sabor. Odmah je započela gradnja Karlovca kao središnje utvrde na Kupi, a dva generalata u Karlovcu i Varaždinu s pripadajućim utvrdama zapravo su izuzeta iz ovlasti Sabora, te je Hrvatska formalno izgubila još jedan dio svojeg teritorija, Isprva nova organizacija nije dala rezultata. Vojni pohod poduzet 1578. radi vraćanja nekih utvrda na Uni završio je neuspjehom i konačnim napuštanjem granice na toj rijeci s iznimkom Bihaća. Nakon kraha pohoda na Unu, vojna krajina se ipak pretvorila u efikasnu, najveću vojanu na otvorenom na europskom kontinentu. 15 godina nakon operacije na Uni, osmanska vojska predvođena Hasan Pašom Predojevićem počela je opsjedati Sisak, glavno središte nove obrambene linije na rijeci Kupi. U bici kod Siska vojska koju su vodili karlovački general Andrija Ausberg, štajerski pukovnik Ruprecht Egenberg i hrvatski ban Toma Ardedi porazile osmansku vojsku i tako slomila napadnu snagu osmanskih trupa u Bosni. Uslijedio je takozvani dugi rat koji je okončan 1606. žitvanskim mirom u kojemu su Habsburgovci prvi puta ravnopravno pregovarali s Osmanskim carstvom. Sukob između Matije i Rudolfa završio je tako da su Matijine trupe okružile Rudolfa u Pragu i na kraju ga prisilile da, nakon predaje Ugarske, Austrije i Moravske, predaju Češku svom bratu. Rudolf je pokušavao omesti Matin izbor za kralja Rimljana, što bi ga učinilo i kandidatom za cara, ali nakon njegove smrti Matija je dobio i tu krunu. Dok su se rođaci iz obitelji Habsburg sporili oko vlasti, u zemljama pod njihovom kontrolom događale su se epohalne promjene. Jedna od njih je i pojava doktrine zvane merkantilizam. Oko pitanja merkantilizma, mislim isto sad oko pitanja definicije merkantilizma, mi znamo da je to zapravo doktrina sve veće državne intervencije, dakle u ekonomske djelatnosti, znači koja je e, usmjerena prema jačanju nacionalne ekonomije. Ali u Hrvatskom, na hrvatskom prostoru dolazi već e, do, kad se kod nas javlja merkantilizam, već dolazi do promjene e, te politike gdje zapravo novija gledišta merkantilizma zapravo traže da zapravo država provodi politiku aktivne trgovačke bilance, što većom vrijednošću izvoza prema uvozu. I sad tu se javlja u tom kontekstu, to je početak 17. stoljeća 1604. godine, dolazi do nastanka nekih velikih e, prerađivačkih e, i mogli bi reći kapitalističkih poduzeća, baš poduzeća znači koje, koje postoje, dakle, koje, su, e, koje bi isto trebalo istražiti. Jedan takav primjer imamo, to je u principu skup poduzeća koje je podigla jedna venecijanska trgovačka kuća u Bakru 1604. godine. Ona je investirala novac između 12 i 30 tisuća forinti i napravila je veliku izgradnju pilana, mlinova za žito, mlinova za mljevenje rude iz rudnika koji su dolazili znači, cijelog prostora Gorskog kotara nadalje. Oni su napravili čak i radionice za pečenje kruha i dvopeka za brodove. Znači jedan cijeli jedan veliki sustav koji bi trebalo, koji bi trebalo istražiti. Isto tog 17. stoljeća je zanimljiva osoba koja se zove Jure Križanić. On je više poznat po nekim drugim stvarima, ali se obično zaboravlja da je on bio u Rusiji i da on zapravo kroz e, svoje preporuke Rusiji predstavlja sukop e, neke vrste tradicionalnih pogleda i nove ekonomije koje će se javljati. On u Rusiji predlaže program za razvoj trgovine koji je bio zasnovan na kapitalističkim načelima. Zamislite, Rusija koja praktički iz feudalizma izlazi 1861. godine, jedan Jure Križanić 17. stoljeću nudi jedan, jedan drugi model koji je blizak merkantilizmu i on kaže toj Rusiji on predlaže upravo reforme koje će biti u pravcu kapitalizma. I on tu ima e, na umu razvoj upravo one trgovine koje su postigle najrazvijenije kapitalističke države tada Engleska, Nizozemska. I on je rekao da treba odnosno preporučuje da se zapravo promjene u e, ekonomskom životu Rusije ne mogu provesti kroz kapitaliste, poduzetnike, nego da tu ulogu treba preuzeti država. I da država treba zapravo e, kao apsolutna monarhija se početi na taj način ponašati i da treba dati te početne impulse da trgovinu treba proširiti država i da onda treba napraviti nadzor da ne bi bilo e, skretanja novca u e, privatni džep. I on je rekao da te carske državne trgovce zapravo trebaju posebno nadzirati državni službenici koji će nad njima bdjeti. Godine 1848. Karl Marx i Friedrich Engels napisali su po narudbi komunističke lige komunistički manifest. U tom pamfletu oni su kroz materialističku koncepciju povijesti pokušali prikazati razvoj od doba feudalizma do kapitalizma 19. stoljeća. U manifestu pišu i ove riječi. Iz kmetova srednjeg vijeka proizašli su slobodni građani prvih gradova. Iz tog slobodnog građanstva razvili su se prvi elementi buržoazije – Otkrića Amerike i plovnog puta oko Afrike stvorili su na dolazećoj buržoaziji novi teren. Istočno-indijsko i kinesko tržište, kolonizacija Amerike, razmjena s kolonijama, umnožavanje razmjenskih sredstava i robe općenito omogućili su trgovini, moreplovstvu i industriji dotad neviđen polet. Prvi izbojci kapitalizma došli su krajem 15. i početkom 16. stoljeća kada su trgovina, bankarstvo i otkriće novog svijeta i njegova eksploatacija od europskih osvajača pokrenuli snage koje će razoriti feudalizam. I u Hrvatskoj u to vrijeme trgovina prva otvara put kapitalističkim odnosima. U kapitalističkom manifestu Marx i Engels još su napisali. Gdje god je došla na vlast, buržoazija je razorila sve feudalne, patrijahalne i idilične odnose. Ona je osobno dostojanstvo rastvorila u razmjenskoj vrijednosti i na mjesto bezbrojnih poveljama priznatih i valjano stečenih sloboda postavila jednu slobodu, slobodu nesavjesnog trgovanja. Jednom riječju, na mjesto izrabljivanja prikrivenog religijskim i političkim iluzijama, ona je postavila otvoreno, bestidno, izravno, surovo izrabljivanje. Izrabljivanja je bilo i u feudalizmu. U kapitalizmu ono će se nastaviti i još pojačati. Cijenu kapitalizma nisu samo plaćali seljaci i prvi radnici. Vrlo rano je skupu cijenu kapitalizma počeo plaćati i okoliš, govori dr. Hrvoje Petrić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu još jedan detalj je isto pitanje oko toga u ovom ekološkom smislu koliko je kapitalizam utjecao da se unište šume na prostoru oko Samobora. Mi imamo isto tako primjer Senja. Vi početkom 17. stoljeća imate niz izvora koji govore da su senjski građani sami rušili šume po Velebitu i prodavali raznim trgovcima. Tako da zapravo jedan dobar dio degradacije izlazi iz, iz jednog toka ovoga grabeža, pohlepe koja, koja dolazi. Nego vi imate prirodne resurse na, na, na rukohvat, imate e, vrlo lako pošaljete e, ovoga dolje do mora i to izvozite. Dokumenti negdje 1630. godine pokazuju koliki su bili razmjeri tog e, drvocida, rušenja ekocida, dakle koji se tada događao, da su bujice zemlje, znači erozijom koje su bile senjani otvarali zatvarali vrata svoje gradskih zidina i te bujice, zemlje su odlazile u more. Znači ti izvori, ako i pretjeruju, pokazuju početak 17. stoljeća koje je to bila. To je definitivno vezano za ove kapitalističke priče i ekologiju. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom, tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Srđan Nogić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.